qui al daura stresso povas conduci al dicigio. En stressai situazioi, multai homoi shatas consumi cioccoladon, nuxoin, terpomain folietoin, cae ALIAIN alt CALORIAIN nutrajoin. Precipe ce daura stresso, tio povas farigi problemo, char stresso el shaltas tiun parton de la cerbo, quiu signalas al ni, che iam suffice mangis, clarigas neurobiologo. Australia neurobiologo en Sidneio prilumigis cun esplorista teamo ce musoi, kiel cronica stresso efficas al mangio conduto cae peso, cae cio ocasas cetio en la cerbo. Ni montris che cronica stresso lige cun alt caloria nutrajo, povas conduci al pli cae pli forta consumo de nutrajoi, cae al prefero por dolciai bongustai nutrajoi, cio sia vice accelas pli pesigion, cae gras corpetson, li diras. Stresitai musoi, cun grasega nutrajo, pli pesigis duoble, ol sen stressai musoi, cun la sama nutrajo clarigas collego. Ancau aliai scienzai datumoi montris, che stresso povas conduci al tio, che homoi consumas pli da alt caloria, ne sana nutrajo, diras sciencisto en Potsdam. Oni tamen ancora ne comprenas, kial kelkai homoi estas acceptemai por stresso, kai aliai ne ancau ne suffice esplorite estas, cial celcai homoi mangias pli ce stresso, cae aliae mal pli. Psicologie eblas clarigi la electon de plida consumo per la tranquilliga e de la mangiagioi. La tranquilliga e prisorgas che homoi en tutte mangias, Ce emocia stresso tio efico estas usata contra cele, nome por pli bone mastrumi sian stresson. Tio estas schemo kiu basigas sur lern procesoi, diras psicoterapisto. Multai homoi ja conscias, che la malfermo de la friduio au la preno de dolciagioi e la tirchesto estas nesana, cae malgrau tio ili faras tion. La faculo clarigas tion tiel. Onis cias, che niai mensai capabloi estas malhelpatai en stressai situazioi, cae che ocasas miste cidoi. La impulsemo pli altigas, diras la professoro pri molecula cae experimenta nutraja medicino. Bon gusta, energio ricia nutrajo, iam de si mem havas grandan allogon cae fortan emozian effecton. Crome, la disponeblezzo estas tre granda, li aldonas. Por multai homoi, lauli, la mangiado estas aparte simpla eblezzo por mastrumi stresson. Zucchero, cae aliae altcaloriae nutrajoi, zorgas por el shuto de la felic hormono dopamino ancau en sata stato. Tio ne funccias cun brocolo. La felic hormonoi zorgas por malon ctempa pliponigio. Sed se oni ciam de nove havas negativan stresson cae consumos dolciain cae grasain nutrajoin, oni captigas en diabla circlo, cio conducas al tropezo cae insulin resisto diras la professoro. Por eviti alt caloriain misagoin, estas senso have reducti je longa vido la stresson. Al unui helpas sporto, al aliai meditado. Tio estas tutte individua, ne existas miracla rimedo. Gravas mangi mal rapide cae attente. En stressai situazioi oni preferu fructoin cae legomoin, ol cucetoin cae cioccoladon, au ol malplenigi la friduion, li aldonas. Necessas lerni regi siain impulsoin, cae necessas ancau lerni el teni negativain sentoin.